Egunon, entzure guzieri. Azken egun hauetan, jasaiten ditugun atentatu islamistekin, terreno politikoan, zoinek errepublikak baloreen defentsa gogorrena izango duen leia, instalatu da. Macron lehendakaria berak, beldura bestaldetik pastu behar dela eganez. Baina bestaldetik, nor ditugu etxaiak. Islamaren baloreak despideratuz, komunitarismo politikoa, egunero bai, auzo popularetan, beharretan diren populazioen hurbil sare oso antolatuak planteatzen dira, betiko behar soziala erabiliz. Elkartasun paternalistaren gibelean, betiko eragintzaileak atsematen dira atzeriko hal importanteekin. Egiteko moldea? Biktimaren figura ahalgabea eta pasiboa behar dute, humiliazio sentimentu orokor bat sortzeko efikazitate fatxadaren giberean, zerbitzu publikoaren ezintasuna erakutsi behar dute. Alde batetik provokazioan, tabestetik biktimizazioan, etengabeko presioan. Gaur egun, komunitarismoaren arriskoa zein da. Kidetze sentimentu hori hain azkartua den, komunitate nazionaletik, koesiotik, kampo sentitzea. Dislokazioa juridikoki, filosofikoki, prinsipioz soilik komunitate nazionala bakarra dugu. Egealitatean badakigu, Frantses estatua naturalki komunitate anitzez osatua dela. Jatorriekin, izkuntzekin, eskualdeekin, erlidioekin eta beste oraindik. Estatuak berak, Frantses musulmanei antolatzea eskatzen du, bertako komunitate ordenatu bat eraikiz anistasunean eta elkar bizitzea. Beraz bai, parean komunitarismo politikoa dugu. Edo zein etiketaren gibilean disimulatzen dena. Edo zein borroka gune eta gizarte gaiak bere ganatzen dituena zirkuitu etxiak eraikitzeko. Haien kideen integrazio obeagorik ez dute inundik sekatzen. Alderantziz, eien artean eien urbil isolatu nahi dituzte. Zatiketak eta austurak sustengatuz, mesfidantza giro batea. Komunitate nazionala desigitea dute elburu bakarra. Milesker ageta zentzunik eta pasaigunan,